Yo. Ponen rey y empieza la sesión. Sueno mejor cuando agarra el micrófono. Yo soy chino, Maidana, soy un campeón sin cinturón. Si te metes en el mar, cuidado con el tiburón. Estoy muy lejos de casa, pero cerca del millón. Todos esos rappers hablan, pero ¿quién carajo son? Hijo de mil putas, cuánto escribieron la canción. No sé si tienen razón, no sé si son mi son. No sé si tienen voces, voces, sabes quiénes son. Yo nunca lo vi, no te ven ahí, manito, sabes que yo lo hago así. Yo soy un perro, vos soy un buen así, gano porque sí, porque tengo flow, porque tengo free, porque tengo hit, porque tengo mil de ideas para matar un kill. pero con rimas y con skills, para darle en la face, dale y voy y poner play. Oh my god, haciendo todo lo que quiero adentro del game. Mi aman ni me da replay, como digo yo, what you gonna say. Esos rappers son todos ninja jodiendo con el sensei, no creo que puedan. Estoy arriba en la vereda, hey, cuando y donde eras? Flow que agarra y pega, soy el estratega. Esta rima es maestra y por eso llega. Por eso mira te defenestra haciendo todo lo que quiera ah. Siempre estoy tranquilo, siempre estoy fresco Haciendo flow en el vinilo, me lo merezco Cuando me buscan mi flow, desaparezco Así que solamente he yo permanezco En la cultura hace unos años, por eso que ahora quiero dejar toda la batalla Pero lo sigo haciendo porque solamente mi ego lo pide y todas mis agallas Mi rimano no fallan, puta, solamente me parece que vos eres la raya Yo soy un tiburón, tengo el estímulo, aunque en un cinturón falla Entonces todo pero ey, se me quedan en cero. Piensan que true no se traba, pero la rompe porque empiezan de nuevo. Flow real, no soy un mamá huevo. ellos eh, yo sé que no soy nuevo. Tienen demasiado facho para querer ser gacho, todavía no son huevos. Oh, se me rompieron todas las gachinas Yo lo mando directo para la cocina. Mi flow y te mata, sé que te asesina. Soy experto en tirar rimas, en hacer todo lo que quiera, maniga. Seguro que me oda hasta mi vecina. Por toda la música que pongo encima, mi flow en papi papito, hasta China en el Japón, no sé, no se me habló. A veces no modulo, a veces juro ser el mejor de todos, pero me doy cuenta que no, porque supero todo lo que antes ya me pasó. Soy el primero en hacer la que casó Todo el mundo entero cuando empecé a rapear yo Así que no me diga guayu you want, pasó Que lo hago muy muy bien, mi negro el tren se te pasó En la última estación, mi negro yo sí tengo el don lo hago tranquilo porque tengo flow y porque lo hago en la base Porque tengo toda clase, porque tiro los mensajes Porque tú no lo haces, porque tu rap se deshace Acelera a la primera o a la segunda No sé en dónde está pero sé que tú no te da una tunda Estamos haciendo music si mi flow tiene la funda Acá somos guachos de calle, no te nos confunda